Tarlak emertzika horraztelena da eta au berri albistegia duzue eh, berrio zari erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, korrika prestatzeko batzordea. Korrikaren emeretzi edizioaren nondik norakoak prestatzeko beste batzorde bat deitu da lanak banatuko diren batzorde horretan Euskal Gintzako kideak eta hainbat berrio zartar bilduko dira zuzenki gaur ratxaldeko boster ditan hauzalor Euskaltegian. Eta bilkurak utxi gabe garasi Sahararen inguruko jardunaldiak prestatzeko bilera gaur bertan. Gaur horixe atxaldeko zazpiretan, zuloalai, elkartean horretan apirilerako prestatzen ari diren Saharar jardunaldietarako programa zehaztuko da. Margo esperimentala tailerra. Sentimenduak eta sentsazioak marguketaren bitartez zelarazteko tailerra eginen da bigarrenez, bigarrena udaleko berdintasun sailak antolatua dela emakume gazteentzat zuzendua dago ostiralarekin gaztelekuan bilduko dira gazte emakumeak tailerra egiteko hala ere interesdunak gara ez dabiltzate tailerrean izena emateko beti ere bederatzi lau zortzi, hogeita mar, amasei, hogeita maika, telefonora deituaz. Eta gaur egoizean eh, goiz garasi elurra ikusgai izan dugu. Asteburuan zehar gertu izan badugu ere xabi gaur goizaldean ikusteko parada izan dugu esan bezala berriozar zuri esnatu bada ere dakigunez elurrak ez trafikoan arazona armenik sortu zortzikoko biribilgunea hoi bezala saturatua dugu horixe besterik ez. Aste bureko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu gaur kirolen atala, konta eguzu, garazi? Gazteak berriozarko zelaian, San Jorgeren kontra lehiatu ziren, iru eta bost galdurik, erregionalean, neskak, muliaren aurka, bost eta bat, galdu eta erregionaleko mutilak aldiz, partida irabazi, bi eta bat, itaroa uarteren aurkakoa, kadete kategorian A taldekoak bost eta utx irabazi zuten, eta beta aldekoak galdu aldiz bost eta eta bi lehenak santzerninen aurka lehiatu ziren eta bigarrenak aldiz usen kontra horixiek berriotzar futbol elkarteari dagozkion talde nagusien astebukaerako emaitzak. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer diogarko iragarpena garazi. Zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, ondorioz zegunaren lehenengo partean zaparradak botako ditu eta noizbeinka elurra egin dezake, atxeletik aurrera aldiz zatertzera egingo du, ipar mendebaldeko haize zakarra ibiliko da eta temperaturei da okionean, minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira eta maksimoak gutxi edo nahikoa jaitsiko dira, beraz gradu bat inguru ibiliko gara egunean zer. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da informazio gehiago datu zen urduetan berriozar zari sintonian, FMko eun puntu edo ordu oro interneten, egozkiplaza.neten. Música